Alhamdulillahi Rabbil alamin, Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat mir i selam na Allahu poslanika alaihi salatu wassalam njegovu porodcu, časne ashabe i sve one koji slijedi na putu istinu sudnjega dana. Uvažena braćo, poštovane sestre, uvaženi gledatelji, sedam i sati, evo nas u našoj prediftarskoj emisiji 13. po redu. Moram opet ponoviti za one koji su prvi put sa nama. Na početku uvijek da bi vi imali vremena da pozovete svoju raju, da se druže zajedno s nama, da učimo Allahu Đelšanu vjeru, e, vjeru zajedno. Ostavljamo nekoliko minuta pa ćemo to iskoristiti da proučimo dvije sure iz Kur'ana. Večera su to sura El Fejr i sura El Beled na 593. stranci i 594. Nakon toga opet ustaljeno družimo se s jednom po mom skromnom mišljenju bitnom temom u roku od 15 minuta do 20 maksimalno, inša Allah. A nakon toga prelazimo na možda i najinteresantniji dio naše emisije, a to su odgovor na vaša pitanja, dileme, sugestije i kritike. Pa započinjemo učenje suri El Fajr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ۖ فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون يحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصده Uvažena braćo i poštovane sestre, To su bile dvije kuranske sure iz posljednjeg kuranskog džuza, sura El Fejr i sura El Beled. U nastavku naše emisije mi se družimo, kao što je i običaj, sa jednom interesantnom temom. Svakako prije nego počnemo one naše standardne, ajde da kažemo, upozorenja i napomene, Nadamo se ako Bog da, da što što manje komentarišete, naročito ako bude neko ko provokativne komentare postavlja, ostavite taj posao našim administratorima. Oni su tu spremni da ako treba nekoga i sankcionišu ili eventualno da odgovore na određene komentare. Isto tako pokušajte možda i što manje lajkati jer po mišljenju nekih e, da to usporava malo prijenos i oslabljuje konekciju. Braću moja draga i uvaženi sestre, mi se nalazimo u mjesecu Ramazanu u kojem je Allah Đelešanu propisao post. U osnovi, Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je čovjeka da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala. Naš život kompletan, od znači punoljetstva pa do smrti, je jedan veliki ispit. Ovo što sada mi živimo, to je jednostavno naš ispit, a rezultate tog ispita ćemo mi vidjeti i, ajde kažemo, preuzeti na sudnjem danu. Allah Kaže u suri Mulk, Allazi khalaqa al-mauta wal hayata ayyukum Allah je stvorio smrt i on je stvorio život. Vaš život je između toga da bi vas iskušao ko će se bolje ponašati. Pa je, braću moja draga i ciljni sestre, naš život jedan veliki ispit. Stvoreni smo s jednim ciljem, a to je da obožavamo i da robujemo Allahu Đelešanuhu. Velik broj ljudi ima pogrešnu viziju ubjeđenje šta je to robovanje Allahu Đelešanu. Pogrešno je shvatiti to da smo mi na Dunjaluku samo da bi bili u džami i da bi samo klanjali. Ne. Već nam je Allah Đelešanu ostavio slobodno da budemo šta hoćemo, ali da svoj život pokušamo ograničiti onom što nam, onim što nam vjera dopušta i zabranjuje. Pa tako da insan može neko da bude liječnik, neko da bude automehaničar, neko informatičar. Znači, e, vjera nam to ne definiši. Čovjek može da bude šta hoće, ali svoj život treba da u okviri, okvirima vjere Islama, okvirima naredba i okvirima zabrana. <clears throat> da bi Allaha Đelešanuhu obožavali, mi treba da imamo znanje. Jer nemoguće je nešto činiti, nešto raditi, a li kada je u pitanju vjera i ibadet, osim sa znanjem, sa spoznajom. U ovoj našoj vjeri, braću moja draga i ciljne sestre, znanje zauzima veliko, veliko mjesto. Nažalost, moramo biti otvoreni da bi došli nekada do istine, da bi e, dali dijagnozu ispravnu problema u kojem se mi većinom svi nalazimo, moramo istini pogledati u oči. Pogledajte danas stanje ummeta muslimana kada je u pitanju njihov odnos prema nauci. Odnos prema nauci kada je u pitanju islam, a nakon toga odnos muslimana prema nauci kada su u pitanju svjetovne nauke. Pa ćemo vidjeti da su muslimani u svakom od ova dva segmenta, hajde da kažemo, zakazali pa niti muslimani poznaju svoju vjeru, niti imaju za nju vremena, niti oni su postigli nešto veliko na svjetskoj sceni. Pa ćemo vidjeti naši mobiteli, naše kamere, naša auta, naše televizija, naši laptopi i sve što mi danas, hajde da kažemo, koristimo i uživamo od tehnologije i naučnih dostignuća, sve je to došlo nama od ljudi koji ne vjeruju u Allaha subhanu wa ta'ala. Pa muslimani su zakazali niti poznaju svoju vjeru, a niti su nešto postigli na dunjalučkoj ili ovosvjetskoj sceni. Ako pogledamo u argumente vjeri, vidjet ćemo da vjera podstiče na nauku. Vjera podstiče na nauku do te mjere da prvi ajet, i to nije slučajno, prvi ajet koji je objavljen Božijem poslaniku, prvi put kad mu je došao Džibril alaihi salatu wasalam, za one koji to ne znaju, a vjerujem da velik broj nas to zna, kada je Džibril alihi selam prvi put došao Muhammedu alihi salatu selam objavljeni su mu prvi pet ajeta iz sure El Iqra, gdje Allah Đeršanu kaže u prvom ajetu Iqra uči. Pa je prvi ajet objavljen ovom umetu i prvi ujedno imperativ uči. Svakako ovaj imperativ, kao što kažu islamski učenjaci, on se prvenstveno odnosi uči o insanu ono što ti treba od vjeri da bi spoznao svoga gospodara, kako živjeti, kako ga obožavati, ali isto tako to ne isključuje da čovjek se obrazuje i da bude napredan i u ovo svjetskim, ajde da kažemo, disciplinama. I muslimani od vremena Božih poslanika, i salatu wasalam, dok su ispunjavali ovaj prvi imperativ, oni su ujedno ispunjavali i drugi imperativ pa pogledate li historiju, vidjet ćete da su muslimani utemeljitelji nekih velikih znanosti koje su danas samo, hajde da kažemo, malo proširene i koje su shodno opet tehnologiji savremenog doba, hajde da kažemo, usavršene. Ali pogledajte koliko su učešće muslimani uzeli u medicini, u fizici, u mnogim nekim znanostima koji su danas samo došle do, do izražaja, ali vidjet ćete da su muslimani utemeljitelji tih disciplina i nauka. Kada? Kada su bili napredni i kada su se e, povodili i kada su prakticirali ovaj kuranski im, imperativ. Allah Đeršanu isto kaže u Kur'anu Innema jahša Allahe min ibadihi el ulema Allaha se istinski i pravu boje njegovi robovi učeni. Pa insan kada ima znanje, on se boji Allaha jer je on spoznao svoga gospodara. On je spoznao šta je halal, on je spoznao šta je haram, pa shodno tom svom znanju i bogobojaznosti i spoznaji, on se boji Allaha Đelešanu ispravno. Koliko puta nam ljudi dolaze i postavljaju pitanja, uradio sam to i to iz neznanja. Pa čovjek koji e, nema znanje ne može se adekvatno bojati Allaha subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Allahu poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu, pazite ovaj hadis ima jednu izuzetno lijepu, hajde je nazovimo eto kao anegdotu, eh, jedno skriveno značenje. Kaže Allahu poslanik, men seleke tariqan, jel temisu fihi ilmen, sehel Allahu lehu bihi tariqan ila dženne. Ko krene putem traženja znanja, Pazite, ovdje nije rečeno ko postane alim, ko bude učen, samo je dovoljno da kreni putem. Ko kreni putem traženja znanja, Allah će mu tim i zbog toga što je on krenuo putem traženja znanja olakšati put ka džennetu. Pa ako želiš da ti Allah olakša put ka džennetu, najlakši, najbolji, najpreći put je da kreneš putem naobrazbi. I znači nije uvijek da postani neko alim, da postane velikan. Ne, dovoljno je samo da kreni svakako da kreni, i da nastavi tim putem. U vjerodostojnim hadisima Allah poslanik alaih salatu wasalam kaže doista Allah Đelešanhu i njegovi meleci, stanovnici nebesa i stanovnici zemlji i ribe u vodi i mravi u nastambi. Vidjeli ste koliko puta ljudi gledaju mrave, hodaju, gledaš ribe u vodi. Nikada ti ne pada na pamet da te ribe i ti mravi imaju određenu zadaću. Pa kaže Allah poslanik, doista uzvišeni Allah i njegovi meleci, stanovnici nebesa i stanovnici zemlji, i ribe u vodi, i mravi onome svome mravinjaku, oni donose salavate, čine far za onoga ko ljude podučava hajru. Normalno ljude je teško podučavati hajru, čovjek može napraviti i zlo i musibet ako nema znanja. Pa znači, braćo moja draga i uvaženi sestre, e, ova naša vjera mnogo, mnogo postići na naobrazbu, na traženje znanja. <clears throat> S druge strane, mi ako pogledamo u neznanje i ako pogledamo u e, argumente Kur'ana i sunneta, vidjet ćemo znači, da uvijek neznanje spominju u negativnom kontekstu. Kaže Musa alihi salatu wasalam u jednom e, događaju koji nam govori Kur'an o događaju sa Musaom u razgovoru između njega i njegovog gospodara, na kraju kaže Musa alihi salatu wasalam A'udhu billahi en akuna utječem se ja tebi da budem, da budem neznalica. Pa Musa alihi salatu wasalam, poslanik, ali se utječe Allahu da bude neznalica. Pa znači neznanje u Kur'anu i sunnetu se uvijek spominje u negativnom kontekstu. Jedne prilike su ashabi bili na jednom putovanju, pa je jedan od ashaba zadobio ranu na glavi. Pa u toku noći kada su spavali, taj ashab se ođunupio i postao je znači džunup, trebao je da se kupa kako bi otklonio od sebe pravnu nečistoću džunupluka. Ali je bio ranjen. Pa je pitao svoje kolege, a sahabe drugi kaži, ja sam čuo da postoji nešto tejemum. Mogu li ja uzeti tejemum jer sam ranjen, ne smijem se okupati? Pa oni kažu, mi koliko znamo, tejemum se samo uzima kada nema vode. Mi imamo vode, pa je on po njihovom odgovoru uzeo vodu i okupao se i tako da je sklasio i tu svoju ranu i od toga umro. Pa kada su došli Božijem poslaniku, obavijestili su ga o svemu šta se desilo, pa je Allahu poslanik izrekao velike i, i, velike i teške riječi. Kaže, ubili su ga. Znači, tim svojim nepromišljenim odgovorom oni su njega ubili. Ubio njih Allah. Božji poslanik dovi protiv njih. Kaže, zašto nisu pitali kada nisu znali? Zaista je rješenje za neznanje da se postavi pitanje. Pa znači, neznanje, braćo moja draga, može biti razlogom da čovjek nekoga ubije svojim neznanjem. Pa neznanje u Kur'anu i sunnetu e, spominje se uvijek u negativnom kontekstu. Ako pogledamo u muslimane i plodove neznanja koje oni trpe vidjet ćemo na svakom koraku da je neznanje ostavilo, ostavilo velikog traga. Počnite od ibadeta. Evo, najbitniji ibadet u islamu je namaz. Pogledajte koliko je ljudi koji ne klanjaju, opet iz neznanja. Hajmo vidjeti one koji klanjaju. Koliko je ljudi koji su naučili ono što uče u namazu na transkripciju, pa to njihovo učenje trebalo bi dobro, dobro da se popravi. Pogledajmo nakon toga u ponašanje ljudi u namazu. Ljudi se okreću, ljudi razgledaju po džamiji, ljudi ne razumiju ono što uči, sve to neznanje. Pogledajte odjeću ljudi, pa ćete vidjeti ljudi oblače odjeću na koje imaju majice. Pogledajte prije namaza, ljudi se ne od velike ili male nužde i tako dalje. Pa imamo mnogo, mnogo grešaka vezanih za namaz. Ljudi spajaju namaze, ljudi e, odgađaju namaze pa ih naklanjavaju i tako dalje. Mnogo, mnogo grešaka vezanih za namaz. Otiđimo u poglavlje zekijata. Koliko je grešaka vezanih za zekijat. Otiđimo u post. Koliko je grešaka vezanih za post. Otiđimo u određena poglavlja takozvanog muamelata, međuljudski odnosi. Otiđimo u poglavlje braka kako ljudi danas sklapaju brakove, na koji način, koliko je harama prilikom organiziranja svadbi, kako se ljudi vjenčaju, koliko je teširijeski ispravno i neispravno i tako dalje. Otiđemo u poglavlje razvoda braka. Koliko je muslimana koji nikada u životu nisu čuli da musliman može samo tri puta razvesti svoju ženu. Tri puta je može razvesti. Nakon toga je ona njemu zabranjena. Da bi postala njemu ona dozvoljena, ponovo da je vrati, da postane njegova supruga, ona se mora udati za nekoga, pa živjeti sa njim, imati spolni kontakt. Nakon toga, ako je on nekad u životu razvede, onda je on može ponovo opet vratiti. To ljudi ne znaju. Imate ljudi razvodi svoju ženu deset puta. Idi razvedena si, opet sutra vrati, idi razvedena si i tako dalje. Uzmite kupoprodaju, uzmite zakljetve, koliko je ljudi koji se zaklinju poslanikom, džamijom, e, majkom, ocem. To su veliki harami, strogo zabranjeno. Gdje je opet problem? U neznanju. Hajmo pogledati koliko ljudi nosa hamajlije, nosa zapise, saljeva strave, saljeva strahe. Sve je to strogo zabranjeno. Koliko je ljudi koji čitaju horoskope, gledaju u kašike, gledaju u razno razne šetanluke. Gdje je problem? U svemu problem je neznanje pa je neznanje polučilo velike, velike negativne posljedice u umetu koji se mogu otkloniti samo na jedan način, a to je naobrazbom, učenjem, zagrijavanjem stolici i, hajde da kažemo, saburom na tom putu. Ovo je opet sve samo jedan uvod u kojim smo spomenuli da nas je Allah stvorio s ciljem da smo stvoreni da robujemo Allahu Đelešanu, da svoj život uokvirimo u granice Islama, u zabrane i naredbe. Možemo biti šta hoćemo, ali moramo svoj život ograničiti granicama Islama. Pa ono što nam naredi Islam, to činimo, ono što nam zabrani, to ostavljamo. Nakon toga smo otišli pa smo govorili o tome da je Islam e, vjera nauki koja podstiči od prvog dana kako je islam došao na zemlju podstiči na naobrazbu kako u pogledu vjere, tako u pogledu dunjalučkih, eh, hajde da kažemo, znanosti. Nakon toga smo govorili o neznanju i govorili smo o razno raznim plodovima koje je polučilo neznanje eh, kako u našem praktičnom životu, tako znači i oko nas svugdje. Nakon toga dolazimo, braću moja draga, do jedne veoma, veoma bitne teme koju ćemo ako Bog da tek sutra zaokružiti, a to je najveće neznanje koje mi trpimo povr svega ovog što smo spomenuli. Neznanje u namazu, neznanje u zekijatu, neznanje u postu, neznanje u e, obavljanju hađa, tek dolazimo do najvećeg neznanja, to je vrh neznanje o našem gospodaru kada bi napravili istinsku anketu da upitamo ljude muslimane ne govorimo o nemuslimanima uopšte. Govorimo o ljudima koji za sebe kažu da su muslimanu, da zaustavimo ljude i da ih pitamo dobro. Evo vi ste muslimani, vjerujete u Allaha, de nam recite nešto o svome gospodaru. Šta vi znate o svome gospodaru? Pa biste vidjeli koliko malo ljudi znaju o svome gospodaru, a i to malo što znaju, samo Allah Đelšanu zna procentualno koliko je tačno i koliko je netačno. A pogledamo li u ono što je Ulema govorila, tomovi i tomovi, stotine tomova knjiga napisane o Allahu Đelešanu. Pa je naše najveće neznanje nepoznavanje našeg gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako Bog da u, sutrašnjoj emisiji mi ćemo nastaviti da govorimo o bitnosti znanja i da govorimo o uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. U nastavku našeg druženja mi prelazimo na treći dio i možda, hajde kažemo, nekima i najinteresantniji dio u kojem, ako Bog da, odgovaramo na vaša pitanja, na vaše dileme, slušamo vaše savjete, kritike, imamo lijepi savjeta, imamo lijepi zapažanja, čak imamo zapažanja da i za mene ima tamo paučini koju smo se mi trudili dobro da je otkrijemo, ali eto mi je nismo uspjeli otkriti, ali eto neki naši gledatelji otkriju. Ali dobro, dobra su vam zapažanja. E, samo naprijed, samo naprijed kritike, savjeti, sugestije, prijedlogi, sve je otvoreno, sve je otvoreno. Prvo pitanje od jednog našeg brata koji nije iz Bosne sa Kosova, da li je ispravno učiti suru Jasin mrtvima? Učenje sure Jasin se može podijeliti u dvije kategorije. Ako se uči da neko nekome dadni novac, pa neko prouči, onda je to neispravno i haram po sve četiri mezeba Znači da neko plati učenje suri jasin nekome, niti ima korist onaj kome je plaćeno, niti onaj za koga je upla ništa. Znači, e, to je strogo zabranjeno kako bi čovjek uzeo da prouči suru Jasin, i rekli smo da je to po velikog broja islamskih učenjaka, poput Šehul Islama ibn Tejmi, ibn Qajima i nekih učenjaka savremenog doba, ako bi čovjek uzeo da prouči nešto od Kur'ana, pa makar to bila i sura Jasin, nakon učenja da kaže gospodaru moj, nagradu za ovaj kirajet, ja poklanjam tom i tom svom medjitu, nadamo se, nadamo se da je to inšala ispravno, nadamo se da je to ispravno. E, mogu li pustiti nekog učača Kur'ana i za njim učiti Kur'an jer slabije mi ide učenje Kur'ana? Nadam se inša da u tome nema ništa loše, čak što više to može biti pohvalno da insan pušta učače Kur'ana nakon toga da on pokušava znači da uči kako oni uči i znam ljudi koji su naučili učiti Kur'an bukvalno slušajući druge karije, e, svakako da treba da postoji jedan proces učenja od sufari i tako dalje, ali jedna lijepa metoda je da čovjek sluša profesionalne učače Kur'ana, e, svjetske karije i da pokušava, hajde da kažemo, izgovarati e, e, Kur'an onako kako to oni radi. Ima li nešto više da mogu raditi osim dovi za svoga muža, da počne prakticirati namaz? Kada smo se vjenčali, puno je više klanjao, ali jednostavno vremenom je posustao. Imam e, troje djeci, pa da im, kada im govorim zašto ne klanjate, oni kažu i babo ne klanja. E, svakako da se može mnogo toga uraditi, e, znači nije dova jedini način. E, u islamu postoji mnogo načina, jednostavno to je pitanje kako nekoga pozivati u hajr. Pa su vrata poziva ljudi široka i velika. Jeste, svakako treba dojiti za tog vašeg muža da ga Allah Đerušanu vrati, znači na put istine, ali isto tako savjet, lijepa riječ, poklon, e, pažnja, e, udjeljivanje nekada lijepe knjižice i lijepog letka, e, da nekoga ko koji je njemu autoritet, da kažete njemu da ga posavjetuje. Jednostavno postoje mnoge metode znači kako mi možemo doći do ljudskih srca pa ćemo nekada mi znači lijepom riječu, nekada savjetom, nekada kritikom, nekada e, predavanjem, nekada kasetom, nekada e, znači poklonom, nekada dodatnom pažnjom, nekada ćemo nekome tražiti da ga savjetuje i tako dalje. U svakom slučaju ne treba gubiti nadu, treba se maksimalno truditi znači da hajde da kažemo e, doprimo do srca tog insana. Da li je dozvoljeno učiti na vodu i šta se tačno uči? Ko može učiti na vodu? Da li majka e, može učiti e, djetetu e, pa da dijete nakon toga pije vodu? Kada je u pitanju znači, ova tema, islamski učenjaci o njoj govori svakako, prvo moramo konstatirati da je Allah Žešanu objavio ovaj Kur'an i da je u njemu lijek. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا Mi u Kur'anu objavljujemo ono što je lijek. I neki dan smo govorili da Spominjali smo najpoznati hadis kada su ashabi bili na jednom putovanju, pa jedan od ashaba proučio jednom čovjeku samo fatihu pa je ozdravio. Pa je Kur'an lijek i za tjelesni i za psihičke bolesti. Znači to je definitivno e, dokazano, pokazano kroz historiju, kroz e, praksu. Kur'an liječi i tjelesna i psihička oboljenja. To je jedna stvar. To moramo naučiti i moramo, znači da, moramo znati da liječenje Kur'anom je veoma jednostavno. Ljudi od liječenja Kur'anom prave, znači, hajde da kažemo, nešto nedokučivo. Vidjeli smo ashabi, dođu kod čovjeka, stavi ruku na njegovu bolesni dio tijela, prouči fatihu i čovjek ozdravi. Pa je liječenje Kur'anom nešto jednostavno. Ako vas boli glava, stavite ruku na glavu i proučite par puta suru e, Fatihu, kul auzu bi kul auzu bi rabbil nas. tu vam boli, boli dijete vaše stomak, stavite ruku na njegov stomak i proučite nešto od Kur'ana. Suru kul huvallah, kul auzu bi rabbil fele, kul auzu bi rabbil nas, ajetul kursi, zadnja dva ajeta, e, bekari i tako dalje. Pa je liječenje Kur'anom veoma jednostavno. I sva poenta je u našem odnosu, u srcu, vezivanjem srca za Allaha. Koliko smo mi ubijeđeni da je taj Kur'an lijek. Tako da znači liječenje Kur'anom je e, propisano, dopušteno i, hajde da kažemo, potvrđeno kao e, nešto učinkovito. Nakon toga dolazimo do toga da li se može, može uzeti čaša vode ili flaša vode, postaviti predase, učiti na nju Kur'an, nakon toga to piti kao lijek. Nije ništa preneseno od Božih poslanika, ali se je seram po tom pitanju, bar koliko je meni poznato, shodno onome što sam čitao u knjigama islamskih učenjaka, ali je to preneseno e, od ljudi iz prvih generacija da su imali znači običaj kada se neko razboli da uzme neko ko je e, bogoboja za neko ko je učen prouči nešto od Kur'ana na flašu ili na čašu ili na neku posudu nakon toga on vremenom pije tu vodu i Allah dželešanu dadne putem toga ozdravljenje tako da rezimiram odgovor o ovoj našoj sestri. Nema smetnje znači da majka uzme flašu vodi, prouči od Kur'ana ono što zna. Pojenta je, braću moja draga, u lijeku Kur'ana, u našoj vezi između nas i Allaha Đelešanu, u našem znači, ubjeđenju. Tako da puno će bolje koristiti lijek jedne majke njenom djetetu nego da nekome ne daj Bože što je neispravno, dadne tamo 50 ili 100 maraka da on nešto zakači na njega što je svakako neispravno. Jer mi najviše volimo svoju djecu. Pa naša to je vid dovi, naša dova, naša rukja, naše učenje Kur'ana je istinsko iz srca sa željom, sa željom da naše dijete ozdravi. Neko kad odete kod njega da se liječite, on ima želju da dođete ponovo. On želi da ostanete njegova trajna mušterija. Tako da znači e, rezimirano odgovor na ovo može svako učiti vodu, nije tu nikakva procedura posebna, uzeti flašu vodi, e, staviti, znači skinuti čep svakako i učiti iznad flaše. Elhamdulillah, poručiti Fatihu 10, 20 puta. Nije ništa ograničeno, nije ništa precizirano. Proučiti Fatihu nekoliko puta, proučiti Ajetul Kursi, proučiti Kul Eudhu bi Rabbil Felak, proučiti Kul Eudhu bi Rabbin Nas i bilo koju drugu suru. Allah Žešan kaže وَنُنَزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ Mi u Kur'anu objavljujemo lijek. Cijeli Kur'an je lijek. I nakon toga tu vodu znači davati djeci da piju. To je sva znači procedura, veoma jednostavno, veoma učinkovito, ali mi u svom neznanju, u svome džehlu, najlakše je otići tamo kod nekog sihribaza, naručiti kod njega da se on s nama ismijaje, naručiti zapis za 200-300 maraka, doći kod kuće, obisiti to na sebe i ništa nismo počinili, ni, ni, ni, ni ajde kažemo, nismo riješili problem, neko se ismijaje sa nama, uzeo nam je 200-300 maraka i to je to. Da li žena koja posti da li je ženi, haram, e, da li je ženi koja posti haram da sprima hranu mužu koji ne posti, a koji je kod kući i koji nije bolestan? Ili svekru i svekri. Govorili smo neki dan o ovom propisu. Osnova je znači musliman ako je punoljetan, zdrav i kod kući da mora postiti. Samim tim ako ne posti, haram je potpomagati njega u njegovom nepoštenju. E sad, kako će ta majka, ta, ta naša sestra, kako će ona to njemu pojasniti, kako će to izvesti, to je sad drugo pitanje ali definitivno osobe koje moraju postiti, ako vam dođu u goste, ako vam dođu e, pod znacima, na kafu, zabranjeno im je napraviti kafu, iznijeti kolače, bilo šta drugo, zato što su to osobe kojima je obaveza da posti i potpomagati na njihovom e, znači grijehu je učešće u grijehu. Kako da dovin za svoga oca koji nedavno preselio, ima li neka posebna dova ili da dovin za svoga oca, eh, ajde da kažemo, svojim riječima? Nema, ne postoji posebna dova. Boži poslanik kada je govorio, kaže, e, čovjek kada preseli, njegova djela prestaju osim u tri situacije, pa je spomenuo dijete koji dovi za svoga oca. Nema posebna dova, znači čovjek, kao što smo govorili u prethodnim našim dersovima, kad smo govorili o dovi, da podigne ruke, e, kada počne dovu, dovi za sebe, nakon toga u svojoj dovi kaže gospodar oprosti mome ocu, gospodar sačuvaj ga kapruskog azaba, gospodar sačuvaj ga džehennema, povećaj mu deređe, oprosti mu grijehe, kabuli mu dobra djela. To je to što možemo raditi. I znači više puta ponoviti tu dovu i to je znači ono što možemo uraditi znači na svom bosanskom jeziku da dovimo za svoje roditelje. <clears throat> Imamo jedno pitanje, e, nakon da ga rezimiramo, osoba koja ima oca preselio je, taj otac je bio onaj naš neki standardni bošnjak, išao je na teravije, klanjao je bajrame, klao je kurbane, e, znači šarao sa namazima, koliko je dozvoljeno za takvu osobu doviti, da li je bila musliman, mi se nadamo da je takva osoba e, imala minimum tog imana i za takvu osobu, ako Bog da dozvoljeno doviti, tako da uz Allahu pomoć nadati se da mu ta dova koristi, jer je inšala otišao sa ovog, hajde da dunjalka izgovarajući šehadet, imao je pri sebi e, nekih, nekih e, postupaka islamski, imao je nekih propisa, tako da e, naše je da se nadamo da je bio musliman i dozvoljeno inšala za njega doviti. Da li, sam dozvoljen, da li sam dužan dati zekijat ako posjedim određenu količinu ušteđenog novca i na koju količinu se daje zekijat? Ja opet kažem, ako mognim stići, ako Bog da od svojih obaveza, možda jedno od narednih predana će biti samo rezimirani propisi, e, rezimirani propisi zekijata. U svakom slučaju, znači zekijat se daje na ušteđevinu koja je pregodinila i nije tokom cijele godine padala ispod nisaba. Islamska zajednica ove godine je odredila da je nisab 6.500 maraka. Pa idući po tom znači pravilu E, čovjek, ako je rečemo prošle godine za Ramazan, imao hiljada maraka. Zaradio ih. I cijelu godinu nikada pare nisu padale ispod hiljada maraka i sad u Ramazanu opet ima hiljada ili ima deset. On će dati znači 2,5% od svoga imetka na ime zekijata. Znači, e, novac koji je pregodinio i nikada tokom godine nije padao ispod hiljada maraka, na njega nakon toga koliko god da imamo novca, mi dajemo na njega, mi na njega dajemo zekijat. Nadam se da sam to uspio pojednostaviti, pojasniti. Jedna sestra pita u Fatihi, nerijetko čujemo kada ljudi uče siratale dine. Da li je to ispravno? Neispravno. Koliko je meni poznato, iako nisam stručnjak, ali gledao sam ljude koji uče Fatihu po svim kirajetima, nikada nisam čuo da ima kirajet koji uči siratale dine. Riječ el-ledine u arapskom jeziku znači koji. Tako da stavim, ako stavimo ovdje sirata ledine, može se shvatiti i pogrešno protumačiti, znači može se izmijeniti značenje fatihe, tako da čovjek treba da se potrudi da izgovori mehko slovo th. Sirata ledine. Nije mi poznato da postoji kirajet ili da je neko rekao da se fatiha može učiti sa sirata ledine? Obaveza je znači e, obaveza da se prouči elevine osobama koji mogu da eh, izgovori ovaj harf na ovakav način. Da li Allah Đelšanu oprašta sve grijehe nakon iskrenog pokajanja? Imamo dvije vrste pokajanja. Imamo pokajanje za određeni grijeh i imamo pokajanje za sve grijehe. Ako se čovjek pokaje za sve grijehe i u tom pokajanju njegovom ispune se uvjeti da je to pokajanje bilo radi Allaha, da je e, prestao odmah sa grijehom, da je čvrsto odlučio se neće nikada vratiti i da se pokajao u srcu, da ga to boli što je to činio. Ako se ispune ova četiri, e, četiri e, uvjeta u grijehu koji je između njega i Allaha, pijenje alkohola je grijeh između insana i Allaha. Ako se u pijenju alkohola ili u nekom drugom grijehu koji se vezuje za nas, između nas i Allaha, ova četiri uvjeta, nadati se duboko da Allah Žešanu oprosti insanu njegove grijehe. A imamo peti uvjet, ako je grijeh između nas i ljudi, pa znači tada imamo dvije verzije, ako je znači grijeh vezan za insana da smo ga uvrijedili, znači da to nije materijalno, tada trebamo tražiti halala. Da bi znači e, bila teuba potpuna, trebamo tražiti halala od insana. Ako smo ga materijalno zakinuli, onda mu to trebamo nadomjestiti. Tako da znači e, Allah Đelšanu e, oprašta sve grijehe ako se insan od njih pokaji. Opet imamo pitanje da li se može kupovati auto na odgodu sa većom cijenom. Jučer smo o tome detaljisali, ali kratko ćemo kazati. Nema smetnje da se auto kupi na odgodu sa većom cijenom nego što bi to bilo za keš. Pa smo rekli, ako nam dođe čovjek kaže ja prodajem ovo auto za 10.000 za keš, ali ako ćeš mi isplaćivati u ratama ono je 12.000, to je uz Allahu pomoć dozvoljeno. Može li se desiti da čovjek traži previše od gospodara, ne može se desiti da čovjek traži previše od gospodara. Kakav je status osobi koja praktikuje temelje islama, međutim svjesno padne u grijeh kamati? Braćo, moja draga i cijeni sestre, jučer smo o tome govorili, mi ne možemo kazati ko će u džennet, ko će u džehennem. Insan koji praktikuje e, temelje islama, mi se nadamo da je on u velikom hajru. Činjenje kamate je veliki grijeh ali po vjerovanju ehli sunneta vol džemata veliki grijeh čovjeka ne izvodi izvjeri. Na sudnjem, na sudnjem danu će se vagati dobra i loša djela, pa ako čovjek ima ne više dobrih djela od grijeha, iće u džennet. Ako ima ne više grijeha od dobrih djela, iće u džehennem da isplati ono što je zgriješio, nakon toga će ako Bog da završiti u džennetu, ako je imao onu jedinicu koja se zove la ilaha illallah, ako je bio musliman. Pita jedan brat, mislim da se radi o jednom početniku, kaže da li se nešto klanja prije teravije. Pa kad sam mu postavio pod pitanje, jednostavno sam osjetio da on ne zna da postoji nešto što se zove jacija namaz. Možda sam ga opet pogrešno shvatio da Allah oprosti meni ako sam pogrešno shvatio. U svakom slučaju, kad se dolazi na teraviju, e, čovjek koji dolazi na teraviju šta radi? Ulazi u džamiju i klanja dva rekiata pozdrava džamiji. Nakon toga sjedi u džamiji i čeka i kamet. Kada se prouči i kamet, klanjaju se četiri rekiata jacije namaza. Nakon toga e, znači čovjek može klanjati dva rekiata ako ima vremena sunneta i nakon toga počinje da se klanja teravija namaz. To je znači nešto standardno u cijelom islamskom umetu, pa tako i u Bosni, e, znači takva je neka procedura kad je u pitanju klanjanje teravije. E, prije dvije godine sam se oženio, ja i moja supruga smo studenti, da li, kaže, naše poruce nas finansiraju, da li smo mi obavezni dati zekijat i sadekatul fitr. Rekli smo jučer, e, zekijat se daje na četiri stvari. Ako e, student, bez obzira što bio student i bez obzira što ga neko finansira, ako ima neku od četiri stvari na koje se daje zekijat, treba da dadne zekijat. Pa smo jučer rekli da su to poljoprivredni proizvodi, da je to trgovačka roba, da je to zlato, da je to novac i da je to stoka. Sad u svemu tome imaju podjele i uvjeti, ali generalno znači to su četiri stvari na koje se daje zekijat. E, ako, bez obzira što je neko student, čovjek može kog da ima stotinu ovaca ili 200 krava, bez obzira što je student, znači treba da izdvoji zekijat ako potpada pod neku kategoriju e, e, osoba koje imaju zekijat. A sadekatul fitr je još uži, tako da znači sadekatul fitr daju svi ljudi koji imaju dovoljno hrane samo za noć bajrama. Tako da sadekatul fitr sigurno, Allah Žešan najbolje zna, potpadaju pod obaveznost sadekatul fitra. <clears throat> da li muž i žena da li muž i žena mogu zajedno klanjati u džematu? Mogu muž i žena zajedno u džematu klanjati e, e, s tim što će muž biti imam, e, znači uvijek. Pitanje da li je propisano da mu jezin u džamiji izgovara one riječi ono prije, e, prije nek što se rekne subhanallah, pa je ovdje čovjek napisao u transkripciju ja rabbi zel dželali subhanallah. Nema potrebe zatim, znači mu jezin u, u, u, u E, za vrijeme Božih poslanika ali se ratu samo ezin učio samo ezan i kame. Tako da e, ono takozvano neko kamatlisanje nema nikakvi e, znači ni potrebe ni osnovi. Znači čovjek jednostavno kada zikri kaže subhanallah subhanallah subhanallah kada dođe do 33 puta nakon toga prekine i počne alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Znači nema nikakvih ti neki poveznica koji povezuju znači zikrove jednostavno juče smo govorili o zikru malo detaljnije. <clears throat> E, jedna osoba nam se javila, kaže, preklonila sam post pola minuti otprilike prije ezana, misleći da sam čula ezan i stupila sam na namaz ja se nadam da je ovaj post ispravan zato što i u našoj e, vakti, znači u našoj vakti ostavljeno je e, sigurno nekih pet minuta predostrožnosti, znači tako da e, ako je se osoba iftarila samo pola minute prije ezana i počela klanjati, nadam se i da je post ispravan i da je namaz ispravan jer znači pola minute sigurno sigurno znači je nastupio već bio akšam namaz tako da je, može se iftariti i može se klanjati. Budući da sam u osmom mjesecu trudnoći i stvarim poteškoću kada ustajem na kijam sa sjedinja, e, znači ustajanje, mogu li se za nešto pridržati, nema nikakve smetnje, znači da osoba e, kada sjedi pa pored sebe ima neku stolicu ili nešto pa se potpomogne da ustane, e, znači nema nikakve smjetnje. <clears throat> da li je čovjeku koji klanja sa hlačama ispod članaka primljen namaz ili ne? Jučer smo, braću moja draga, govorili ne trebamo se mi e, zamarati time da li je nečiji namaz e, primljen, da li je neko, e, znači e, mi ocjenjujemo čovjek posti, čovjek klanja, da li je on, znači nemojte se, nemojte se mnogo tim stvarima, hajde kažemo, one opterećivati. Nošenje odjeće za muškarce ispod članaka, Allah Đelšanu najbolji zna po ispravnom mišljenju, je zabranjeno. Znači muškarcima, muslimanima je zabranjeno nositi odjeću ispod članaka. Nažalost, veli broj naših braća muslimana nikad nije čulo za taj propis i nekad se ismijavaju sa osobama koje nose odjeću iznad članaka. Nošenje odjeće iznad članaka je sunet Božih poslanika. Kako jedno društvo to doživljava, to je nešto drugo. Da li sad čovjek treba u današnje vrijeme u Bosni zagrniti, ajde da kažemo, odjeću do pola, do, do pola potkoljnice ili ne treba, to je opet nešto drugo. Ali imaju jasni hadisi Božijeg poslanika koji strogo zabranjuju muškarcima nošenje odjeće ispod članaka. Do te mjere da Boži poslanik kaže sve što bude od, znači, ispod članaka to će ići u vatru. Aludirajući da znači, dijelovi tijela će ići u vatru e, koje je pokrivala odjeća koja je bila ispod članaka. Tako da muslimanima, muškarcima je naređeno da nosi odjeću iznad članaka ili do članaka. Pa u današnje vrijeme Allah Đeršanu najbolje zna, pošto naše društvo je e, nepoznanica mu je taj propis, znači nema ništa smetnje kako čovjek ne bi bio upadan u svome društvu, da spusti svoje hlače do članaka. I uz Allahu pomoć e, neće biti upadan, neće ga ljudi prozivati, a nije upao u šerijatsku zabranu. A kada bi se već desilo da neko klanja e, sa nogavicama ispod članaka, e, znači to je grijeh koji je nevezan za namaz i njegov namaz je inšala biznila ispravan. Pijenje stojeći, jedan brat nam je postavio malo širi e-mail u svakom slučaju gdje je rezimirao, gdje kaže čitao sam hadise u kojima stoji da je zabranjeno piti, ja sam to praktikovao. Nakon toga sam naišao na hadis vjerodostojen u Buhari da je Boži poslanik pio stojeći zemzem. Pa kao kako između toga e, dvoga spojiti? U svakom slučaju hadisi u kojima Boži poslanik zabranjuje pijenje e, stojeći su jasni. Hadis da je Boži poslanik pio, znači zemzem stojeći, može se, ajde da kažemo, jednostavno protumačiti na razno razna tumačenja. To je bilo na hađu. Kada je Boži poslanik pio na hađu zemzem, to su gužve. Pa se može shvatiti da je to samo eksplicitno vezano za zemzem. Pa znači, kažemo, zemzem se može piti stojeći. Druga stvar, to je radio Boži poslanik zato što je bila gužva. Ali u drugim hadisima jasno je Boži poslanik e, preporučio da se ne pije stojeći. Tako da, znači svakako prioritetnije da čovjek kada pije, pije sjedići. Ali ako bi popio vodu stojeći uz Allahu pomoć nije počinio haram, baš zbog ovih hadisa u kojima stoji da je Boži poslanik pio nekada vodu i stojeći da je to bilo haram, Boži to poslanik nikad ne bi uradio. Tako da, znači maksimalno što bi se moglo reći da je pijenje vode maksimalno, da je pokuđeno da čovjek pije stojeći vodu. Jedan brat nam kaže, E, pokaju se vjeri, pokaju se Allahu vratio se vjeri, ostavio je alkohol, ostavio je drogu i hvala Allahu Đeršanu, e, dobro se, hajde kažem, učvrstio na putu istini, ali od stvari koji su mu ostali repovi džahilijeta jeste da ima tetovaži po tijelu. E, imamo još nakon toga jedno pitanje pa ćemo ga sad usput odmah odgovoriti. U islamu je tetoviranje tijela strogo zabranjeno haram jedan od velikih grijeha tetoviranje tijela. Zato ja koristim priliku e, našoj omladini, roditeljima da svoju djecu savjetuju da se ne osuđuju na taj postupak kad ta će doći vrijeme kada to što su istetovirali će izlapiti. U smislu izlapiti ljudi nešto istetoviraju što je u trendu, ko što su u nas ljudi tetovirali JNA i nakon toga JNA ih poklala i pobila i rušila Bosnu i Hercegovinu, nakon toga ti imaš na svojoj ruci JNA i tako dalje. Tako da e, E, prvo što je to haram. Bez obzira da li će prući trend ili neće, tetoviranje je strogo zabranjeno. od tog dijela je prokljet na jeziku Božih poslanika, ali i selatu eselam. E, nakon toga nam se javlja e, pitanje, dobro, neko se tetovira u neznanju ili svjesno, ali se pokaju. Mi kažem u tom slučaju, kao što su rekli islamski učenjaci, čovjek treba da pokuša, ako može, da ukloni tetovažu. Ako ne može ili ga to mnogo košta, onda će to ostaviti dovoljno inšala pokajanje. Svakako ako može tetovažu prilikom izlaska iz kući da nosi odjeću gdje mu se ne vidi ta tetovaža jer jednostavno to je grijeh. Tako da grijeh koji je bio, ali bez obzira ljudi, znači kada vide čovjeka istetoviranog, ne znaju li se mu pokajao ili nije. Tako da, kako to ne bi bilo hvalisanje grijehom, čovjek je bolje da nosi odjeću koja će pokrivati, pokrivati tetovažu. Tako da rezimiramo ovaj naš odgovor u, islamu je tetoviranje strogo zabranjeno. I savjetujem omladinu nikad, nikad, nikad, bez obzira bio to trend, igrači, zvijezde, futbaleri, istetovirani, kodeždenjaci, šareni, crveni, nikad u životu nemojte se tetovirati. Taj postupak je u islamu strogo zabranjen. Druga stvar, ako bi se desilo da neko se istetovira i nakon toga se pokaja Allahu Đelešanuhu, šta je na njemu da uradi, da pokuša da to, hajde da kažemo, ukloni. Iako tetovaža je znači veoma teško je uklanjati, ali postoji način i metode. Ako čovjek kaže ne mogu uklonuti i nemam sredstava da platim operacije i šta ja znam, onda kažemo ostani takav kakav jesi, pokaj se Allahu Đelešanu, ali pokušaj prilikom izlaska iz da te tetovaže ne budu znači na vidnom mjestu bez odjeći, jednostavno E, jer ljudi ne znaju da se čovjek od toga pokajao pa mogu o njemu imati loše mišljenje. Imam suprugu s kojom sam zadovoljan u smislu redovno klanja, posti, zekja, daje, sve trudi se e, oko muža, ali jedini nedostatak nje ne, ne nosi šerijasku nošnju. Pa je pitanje e, da li je ta žena, znači, da li će se uopšte gledati u dobra djela na sudnjem danu, da li će u džehennem, da li će u dženeti, i tako dalje. E, opet se vraćamo onom našem e, temelju, vraćamo draga, naše nije da određujemo ko će u džennet, ko će u džehennem. Osoba koja ne nosi mahramu definitivno je u haramu. To je, znači mi od mejtefa, od malih nogu svi učimo i zašto naše žene kad idu u džamiju pokriju se, zato što znaju što je da je obaveza. Zašto naša djeca kad idu u džamiju od malih nogu se nauči da žena maksimalno što smije otkriti kada izlazi iz jeste njeno lice i njene šake. To je znači maksimum koji žena smije otkriti kada izlazi iz kući. I svaka žena koja je otkrivena, koja je odrasla u Bosni i Hercegovini, zna da je nošenje mahremi obaveza i da je nenošenje mahrami haram. Tako da znači e, e, oko toga nema razilaženja. Ali imamo s druge strane da osoba klanja, posti, čini mnoga dobra djela. Tako da naše nije da određujemo ko će u džennet, ko će u džehennem. Naše je da dadimo dijagnozu da je to činjenje velikog grijeha. Na sudnjem danu čovjek će odgovarati e, za svoje grijehe, e, vagat će mu se dobra djela i loša djela, ako mu prevagnu dobra djela, on će ići, inšallah, u džennet, ako mu prevagnu grijesi, iće u džehennem. Ovo nikako nije odobravanje, ovo je samo e, stav ehli sunneta vel džemata, a svakako ovo je poziv svim našim sestrama, našim majkama. Svaki novi izlazak iskuđe je novi grijeh. Svaki pogled muškarca na ženino tijelo je novi grijeh. Tako da e, nema, nema ništa ljepši, nema ništa bolje nego da žena muslimanka iziđe iz kuće lijepo pokrivena. Znači dovoljno je čovjek kad samo jednostavno kad pogleda e, sestru muslimanku pokrivenu, e, osjeti odmah neki respekt, dodatni pažnju. Tako da o nošenju mahrami ne treba zaista govoriti o njenim vrijednostima, ali mi govorimo znači o propisu da žena ako ne nosi mahramu, a se obavlja mnoge druge stvari, ona je muslimanka, nek se sprima za polaganje računa na sudnjem danu. Jedno pitanje, pošto kaže ima dosta puta tokom godine pozivaju nas postite ovo, postite ono, postite ove dane, postite one dane, kada je sve pohvalno eh, u toku godine da se posti. Mnogo je na fila, eh, znači, eh, kroz ibade posta koji se mogu postiti tokom godine, ali evo mi ćemo spomenuti neke koji su zasnovani na vjerodostojnim hadisima. Svakako pust mjeseca Ramazana je vađib, stroga obaveza svim punoljetnim muškarcima. Imamo post na dan Ašure, koji je vjerodostojnom, potvrđen u vjerodostojnim hadisima, post na dan Arefata, imamo post vjerodostojni hadisi koji govori o postu šest dana Šeuala, Imamo post općenito u mjesecu Muharremu. Kada nastupi mjesec Muharrem, lijepo je povećati svoj post. Isto tako kada nastupi mjesec Šaban, isto tako pohvalno je povećati svoj post. Kada je u pitanju sedmični post, lijepo je postiti ponedjeljak i četvrtak. Allah poslanik je govorio, e, volim da postim ponedjeljak i četvrtak jer su to dani kada se moja djela, odnosno djela ljudi podižu Allahu subhanu wa ta'ala. Znači u toku sedmice je lijepo postiti ponedjeljak i četvrtak. U toku mjeseca imamo dvije nafile ili da postimo bilo koja tri dana ili da postimo bijele dane. Bijele dane to su znači 13., 14. i 15. dan hidžretskog mjeseca. Pa je pohvalno postiti ili bijele dane ili da postimo tri bilo koja druga dana u svakom mjesecu. Kada je pitanju sjednica ponedjeljak i četvrtak, najveći stepen dobrovoljnog posta u islamu je post Davuda alaih salatu wasalam, a to je da čovjek jedan dan posti, jedan dan mrsi, osim kada dođe znači Bajram, bez obzira koji ga dan padao, na Bajram je haram postiti u, mimo toga, znači tokom cijele godine da čovjek jedan dan posti, jedan dan ne posti i odavnina, odavnina, ja sam gledao i neke e, emisije o našim nekim starim didovima koji su 30-40 godina postili post Davuda, alihi salatu wasalam. To je znači e, najveći nivo kada je u pitanju na fila dobrovoljni post e, koji čovjek može postići jeste da jedan dan posti, jedan dan ne posti. To su znači na fila E, na file posta koji su potvrđene u vjerodostojnim hadisima Božih poslanika ali se tu selam. da sam obvezan dati zekijat na pare koji skupljam za hadž. Ako te pare su dostigle nisab i ako su pregodinile, to što su one za hađ ništa ne znači, e, ne, ne isključuje da se za njih treba dati e, znači zekijat. Tako, znači, rekli smo da je 6,5 hiljada e, odrednica islamske zajednice, da je to nisab. Ako čovjek ima od prošle godine špara, novac za hađ i od prošle godine ima 6,5 hiljada maraka na kamari i ove godine ima i više ili 6,5 hiljada, obavezno je da da e, na njih zekat bez obzira što njima želi da obavi hađ. Da li žena smije pokloniti čovjeku mehr? I kako smije i bit će joj zahvala nišala do sudnjeg dana. Mm, pitanje ako čovjek predvodi namaz u džematu, znači bez obzira radilo se o efendi, o imamu ili neko predvodi bilo koji džemat, e, ako mu se desi da izgubi abdest u namazu, šta će činiti? Ovdje imamo nekoliko pitanja, neka su mnogo bitna, neka su manje bitna. Ispravno je znači da insan koji e, u namazu predvodi ljude u džematu izgubi abdest, da je lijepo i pohvalno je da odmah prekini namaz i da nekoga iz prvog safa uzme i da ga povuče, da ga stavi na svoje mjesto. To je takozvani istihlaf i znači većina pravnika, tri mezeba smatraju da će čovjek tako postupiti, da će uzeti nekoga iz prvog safa i staviti na njegovo mjesto i ljudi će nastaviti klanjati kao da se ništa nije desilo. To je e, prva stvar. Druga stvar, Haram je strogo veliki haram da čovjek, bez obzira bio imam ili bio u džematu, da mu se desi da izgubi abdest, a može se desiti da nastavi klanjat. Znači da nam se desi da smo izgubili abdest u namazu, ali sigurno smijemo se zakljesti da smo ga izgubili, ne da sumljamo, već smijemo se zakljesti, obaveza nam je stroga da moramo prekinuti namaz. Znači prva stvar moramo prekinuti. Ako smo u, samo kao u u safu, samo ćemo izići. Ako smo imam ljudima, znači treba lijepo je je da ljudima, hajde da kažemo, stavimo da mi odabirimo nekoga i zato je pohvalno i lijepo da uvijek iza Efendije klanja neko ko poznaje propise, neko ko zna dobro učiti i tako dalje. Ako bi se desilo da Efendija ili imam neko prekini namaz, a nije ljudima odredio imama, oni imaju dvije verzije. Ili će neko od njih sam istupiti i nastaviti klanjati, oni će za njim klanjati kao imam, da im je on imam, samo će nastaviti ondje gdje su stali. Primjer ako su klanjali tri rekiata. I na četvrtom rekiatu stoje, odjednom vide da imam izišu, samo će jedan od njih stati u mihrab i nastaviti njihov namaz je validan. Ako niko nehtjedni i niko ne zna predvoditi ljude, onda imaju pravo da svi nastavi klanjati pojedinačno. Ovo je znači srž ovog pitanja u pogledu ako insan izgubi abdistu namazu. Znači, ako izgubi abdestu namazu, bez obzira bio imam ili bio džematlija, mora prekinuti namaz. Mora. Veliki grije, čak neki su rekli da je to neuzubila, izlazi čovjek time izvjeri kada bi klanio bez abdesta. Ali je znači to veliki grijeh klanjati bez abdesta. Prva stvar. Druga stvar, ako se desi to imamu, pohvalno i lijepo je da on nekoga odmah odabere iz džemata kako ne bi nastala, hajde da kažemo, jednostavno ono rasulo, ljudi ne znaju šta će, da on samo nekoga uzme i da ga uvede u mihrab. Zato i jest lijepo i preporučeno da iza imama uvijek klanjaju ljudi koji znaju te propise. Tako ako ga Efendija uzme za ruku da zna, da ne rekli halo šta me vučeš, kućeš, šta ćeš, ne zna šta će. Znači da se čovjek samo pomakne i nastavi klanjati kuda da se ništa nije desilo. Ako imam odi a nije odredio ko će, onda imaju oni dobrovoljno pravo da neko od njih samo istupi, da počne ih predvoditi i da oni nastavi za njim klanjati. I ima treća verzija, ako niko ne smjedni, jer kod nas to je nešto ogromno da neko predvodi ljude u džematu, ako niko ne bude toliko hrabar, onda imaju pravo samo da nastavi da upotpuni namaz, znači svi pojedinačno. Nadam se, inšallah, da smo to pojasnili. <clears throat> Da li kada se radi o hadisu gdje je spomenuto da Allah Đeršanu svake večeri silazi na ovo dunjačko nebo, da li se samo odnosi činjenje dovi na ljude koji su na namazu? Nikako. Nikada u životu to nismo rekli. Znači to je vrijeme kada Allah Đeršanu prima dove ljudi koji su na sehuru, ljudi koji dove, ljudi koji su na namazu, ljudi koji zikri. Tako da ovo je pitanje sestri koja e, spominje to iz razloga e, žene u hajzu i nifasu mogu li u tom periodu dovi? Svakako sestre u hajzu i nifasu, znači koji ne mogu klanjati, čak šta više da se maksimalno potrudi jer je to za njih jedno posebno vrijeme, znači hajde da kažemo posebna situacija. Tako da e, period zadnje trećine noći nije eksplicitno vezan samo za namaz. Da li je ispravno na svakoj seždi da čovjek uči e, nakon Subhana al Eala onu dovu poznatu Allahume neka fun hebu lafe fa'fu anni? Nema nikakve smetnje. Boži poslanik je podučio, a išao da tu dovu uči u noći Lejletul kadar Ali da je mi učimo na, na filama i da je učimo na seždi, nema nikakve smetnji. Kako ispravno predati namaz, kada se, e, predati selam kada se klanja u džematu? Oko toga ima duga priča, ali evo pokušat ćemo opet to rezimirati iz režije, a ta režija nije moja Hanuma, opet vam moram podvući jer kritikuju me, kažu Pezić glumi samo ovo, mu nije režija, to mu je Hanuma, od da ga klagijom maši, nije žena, nije klagija, ništa, već imamo, tu smo u studiju ljudi, zar ne vidite da je u studiju. E, kako predati selam? E, imamo tri stvari. Prvo, ne treba zajedno predavati selam sa imamom, to je pokuđeno najpotpunija verzija je da sačekamo imama da preda na dvije strane, nakon toga mi predajemo, a dopuštena verzija je da imam preda na desnu stranu i kada on završi eselamu alikum rahmetullah, da i mi predamo sa njim. Tako da znači imamo tri verzije, da ne treba zajedno sa njim, da je potpuno sačekati da preda na dvije strane, pa nakon toga mi prvu desnu pa lijevu, ako se žurimo ili ne želimo da budemo puno upadni u džematu, onda znači kada imam predan na desnu stranu, nakon toga ćemo mi predati na desnu, kada on preda na ljevu i mi ćemo predati na ljevu stranu. To je znači nešto rezimirano, ne bi da vas umaram, čak i u samom hanefijskom mesebu, znači ima više stavova e, u pogledu tog e, pitanja. <clears throat> Smije li žena učiti Kur'an u menstruaciji? To smo toliko puta pogledali. Vjerojatno ovo nam je neki novi kolač koji nije pregledao ni jednu našu e, onaj emisiju. Allah vas rekao, sam prešajte bilo koju emisiju, našte tamo odgovor da li žena može učiti u Kur'an u menstruaciji. Možemo li skidati vaša predavanja i rezati pa da budu besedje odvojene, Kur'an odvojen, sve što se mene tiče, rate šta hoćete, samo nemojte to e, hakaretiti, nahakaretiti, nemojte se ismijavati sa tim. Svaki hajr znači je pohvalan. E, kada u namazu naiđemo na e, ajetu u kojem ima sežda. Evo ovo ćemo sad za kraj i pošto je ono malo komplikovano i time ćemo završiti. Jer nam iz režije javljaju. Kada učimo Kur'an u namazu, možemo biti u jednom od dva namaza, odnosno vaku. Možemo biti da predvodimo ljude u džematu i možemo biti da mi klanjamo sami. Ako klanjamo sami, bez obzira bio namazu u kojem se uči naglas ili u sebi, kada naiđemo na, namaz, na ajet u se uči seđda, kažemo Allahu Ekber i odem učinimo seđdu, dole učimo na seždi, ko što učimo na bilo kojoj drugoj seždi, Allahu Ekber, vratimo se i nastavimo klanjati. Tu kad smo mi sami, bez obzira da li bio namaz u kojem se uči naglas ili uči se u sebi. Ok, završili smo pojedinca. Sad smo u džematu. U džematu imamo dvije kategorije ljudi. Imamo imama, imamo džematliju. Kada je u pitanju imam, kada uči u namazima u kojima se uči naglas. Kada uči naglas, i dođe do ajeta u kojem se uči sežda, imam će samo kazati Allahu Ekber i otiće na seždu. Dole će proučiti što se uči na običnoj seždi i može učiti dovu Allahu Ekber, vratit će se i nastavit će učiti. Ako su u pitanju namazi u kojima se uči u sebi, velik broj ulemije smatra da je pokuđeno tada činiti seždu. Zašto? Jer jednostavno uči se u sebi, ljudi ne znaju da je to sežda i kada imam rekni Allahu Ekber, on ode na seždu, oni odu na ruku pa kad se on onda vrati sa rukua, on je na kijamu, oni se vraćaju i onda dođe do, hajde da kažemo, dođe pometnji. Pa kaže velik broj islamskih učenjaka da čovjek, e, odnosno imam kada predvodi ljude u džematu, u namazima kao što je podni i kindija, da je bolje da ostavi da ne čini tilavec seđdu nego da je čini, kako ne bi došlo do pometanja. A kada u pitanju džematlija, on će znači e, povinovati se za imamom kada imam znači kaže Allahu ekber, on će zajedno sa njim činiti e, hajde kažemo seždu tilavet. Pa znači vraćamo se da rezimiramo i time završajemo večerašnju emisiju. E, kada je u pitanju tilave sežda, čovjek može tilave sežda u namazu. Imamo tilave sežda izvan namaza. Mi govorimo samo o tilave seždi u namazu. Pa ljude dijelimo u dvije kategorije. Imamo pojedinca, imamo džemat. Kada je u pitanju e, pojedinac, bez obzira bio namaz e, znači u sebi ili na glas, zato što ne može nastati smetnja, zato što čovjek sam zna da je tu seđda, čovjek može, ako naiđe na ajet u kojem ima seđda, može činiti seđdu bez obzira da li to bio namaz u kojem se uči na glas ili u sebi. Riješili smo pojedinca. U džematu rekli smo da se namazi dijeli u dvije kategorije. Namazi u kojima se uči u sebi, kao podni i kindija tada je pokuđeno i nije dobro da imam ako naiđe na ajet u kojem se uči seđda, nije dobro da uradi seđdu zato što će doći do pometnje u džematu. Dok ako uči ajet u kojem ima seđda, u sabahu podni i akšamu, o sabahu akšamu i jaci, tada nema smetnji svakako cunetaj da ode znači, na seždu, e, samo donoseći tekbir na seždi se uči ono što se uči obično na seždi i donošenjem novog tekbira ljudi se vraćaju ponovo na kijam i nastavlja opet da klanja ondje gdje su stali. Nadam se, ako Bog da, ste to razumjeli. Molim Allaha Đelešanu da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molim ga Atala da nas poduči za nju. Molim ga Atala da nam oprosti grijehe, da nam ukabuli naše ibadete, da nam ukabuli post. Molim ga Atala da nas poživi do zadnje trećine mjeseca Ramazana, da budemo od onih ljudi koji će pogoditi i potrefiti noć Leletul Kader. Subhaneke, Allahumma ve bihamdike, ešhedu in la ilaha illa ente stagfiruke, wa etubu ilike.